Chunka pichayo kah capítulo. Cristupa causaremos manta. Wauge panicuna. Cristo manta alguien noticia willas ya, hasta wangrah yachay kachis jaikichi. Chay hariki chaskis jaikichik noticiam. Chay wantagmi hamkunaha aling kichi. Chay alin noticiawanmi salvas salvasha kichik, Khaiman hina paha, Mana chayqa yanqapaqchiki iñirqankichik. Yapallanmanta llalliqtaqa chaskisqayman hinam yachachirqaykichik. Bibliapa nisqanman hinapas Kristuqa wañurqa huchanchikunaraykum. Bibliapa nisqanman hinam pampasqa kaspan kawsarimurqa kimsa punchawninman. Hinaspam rikuraykurqa Pedroman. Chaymantañataqmi rikuraykurqa kunaman. Chaymantanyata, Chaymantañataq pichqa pachak masnin Wakin wawqipaniikunaman. Wakinkunaqa kawsakuchkanraqmi. Chaymantanyata, michaqa wañukunña. Chaymantañataqmi Chaymantanyata, Jacoboman. apostol kunaman. apostolkunaman. Qhipatañataqmi ñuqaman kuarga, mana tiempumpi nasikuqman hina. apostol kunaman tapas, taksan kaqpaqmi hapikuni. Ñuqaqa manama apostolwan sutichabanankupaq hinachu kani. nyakarichis ñakarichisqayrayku. Ichaqa Dios kunanga kunanqa nyakane, paipa Paypa favoreciwaskanga manama yanqachu karqa. Ñuqaqa llamkachkani wakin Kunamantapas Mastarahmi. Ichaqa manama hikillaymantachu llamkachkaniqa. Dios Dios pa pa favorninmi Yamkarha. Manami mananjo ñoja willakuptipas, otah paikuna kai kay willakusjairaykum hamkunapas iñirhankichik. Wañuhkunapa kawsarimunanmanta. Willakunikoja Kristupa kawsarimusqanmantam. Inaptinga imainamawakin wakinnikichikqa ninkichik. kunaja manam nispaja. nispaqa. kuna mana kawsariptinqa, manachiki Kristupas kawsarirqachu. Cristo mana kawsariptinqa yanqachiki kay willakusqaykuqa. Manataqchiki balincho. Dios Chayna kaptinqariki ñuqaykuqa kaniku Diospa mi testigonkunach. Diosmi Cristo tanis nisqaykumanta. Wañuqkuna mana pas Cristo Diospas causa kawsarichirqachu. Wañuqkuna mana Cristo pas causa remorjachu. Cristo mana yanja yanqapaqchiki Inirhanji, Chaynaqa hinallaraqchiki Kuchapi kachkankichik. Chayna Kaptinga, na iñikuqkunapas Wanyukuspaha chinkashachiki kachkanko. Kay pachapi kawsanallapaq Kristupi Kuspanjikha, liaparuna Kunamantapas aswan mas liakipayanam kachkankichik. Ichajariki chihaptam morja. Paiha Wanyuh Kunamanta punta kawsarimuqmi imainam wañuy kay pachaman yaykumurqa huk runantakamalla chaynatajmi kawsarimuypas hamurqa huk runantakamalla adampa adanpa huchalikusqanwan llapallan runa wañunchik chaynallatajmi kristupi inihkunapas, llapallanchik kawsarimusunchik ichaqa sapakamam Hatinasnimpi kawsarimunqa Kristum puntata kawsarimurqa pay hamuptinñataqmi iñiqninkuna monja tu chayamunqa y tiempo. Chay tiempopiqa Kristum llapayan atayniyuqkunata, inaspa autoridad Kunata chinkarachispan Dios taytanmanña munaychakusqanta quykunqa. le munaychakunampunim, llapayan kunata, Dios saruchinankama. Hipallaña chinkachinapajkah kaq inimiguqa Dios Diosmi imata Kristuan saruchirja. Bibliamnin. Tukuilla imapapas hawampimia kurhanki. Nispa. Dios manam pipapas sarushanchu karja. Aswanja paimi Kristuan saruchin tukuyimata. Kristu tukuyimata munaychakuruspanñam paipas taitampa munaychakusqan kanja. Y Imainan paitapas taytan tukuy imata saruchisqanman hinam. Chainapim diosnya ña tukuy imakunapipas chainata runakunapipas munaychakunja. Wakin iñiqkunan bautisakunko, wañuqkunarayku. Imanas chaytaqa ruranku y mana y Chaynaqa ñuqaykupas peligrullape tukuy tiempo kachkaniko? Ari wawqipanikuna. Tapapuntrawmi wañuypa patanpi kachkani. Ichaqa Señor Jesucristupi iñisqaykichikraykum kusisqa kani. Ñuqaqa purun animalkunawanpas pelearhanitaqmi Efeso llaqtapi. Chaywanqa imatataq hurqukuni wañuqkuna mana kawsarimuptinqa allintam ninku. Mikukusun, tomakusun ichapas pajarin wañukusun. Nispa. Amaya ingañachikuychikchu. chaynarimaqkunawanqa mana allin tapas. urmachinmi allin man yuyaynikichikman paya, ama huchallikuychikchu manarajmi manaraqmi kaitaha riqsinkichikchu penqarikunaykichikpaqmi kaitaja nikichik imainam manta. Y chapas pipas tapukunman imaynatataq wañuqkunaqa monga maina cuerpo causare monja nispa. Upa tukuchkankichum, mujuha mi chay muhumanta... musuq planta wiñaramuptinqa. Tarponchikha manam tachu, aswanja ...trigu trigo ...otah sapah muhu kaptimpas... ...chay mantaga diosnyam sapakamata wiñachin sayaini sayayniyuqtapas ...munaskang manjina... Manam llapa aichaja huk rikchaq aychallachu. Runakunapa aichanja huk rikchaqmi. Huk rikchaqtaqmi animalkunapa aychampas. Raprayuqkunapa aychampas, chaynataq challwakunapa aychampas. Kachkantaqmi silukunapi, hawasqanchi kaqkunapas, chaynataq kay pachapi kaqkunapas. Silukunapi kaqkunapas sumaq kaininga, huk rikchaqmi. Huk rikchaqtaqmi kay pachapi cuerpukunapas sumaq kayninpas. Intipa achkiyninqa hukrikchaqmi mantaha. Hukrik chaktakmi sapakama hukrik kangako kausarimus pankoha. hukrikchayniyuqmi kanqaku kawsarimuspankuqa. Wañuqta pampaptinchikqa ismurunmi. Kawsarimuspanmi ichaqa manaña wañunqachu. Wañuqpa allantaqa pampanchik millakuypaqtam. Kawsarimunqa michaqa achkerichkahnya. Pampanchikqa mananya kallpayuqtam. Kawsarimunqa ichaqa Yatam, aicha cuerpo cuerpullatam. Kawsarimunqa ichaqa espirituman hina cuerpoyuqña. Kanmi Kaipa Chapaj cuerpo. Kantaqmi espirituman hina pat. Biblia Punta Puntakaj adangmi... Causa runaña karja. Hipakaj adanñataqmi kachkan chico espirituña. Nispa. Manam espiritumanta kachchu punta cuerpoja Aswanja y chamanta cajmi, espíritu manta cuerpoja. Puntakaj adán su tío grunaja, alpamanta rurasham karja pachapa pachapaj. Jepakaj runam ichaja, hanaj pachamanta hamurja. Kai pachamanmi, runaja rurasha karja, kay pachapajtajmi runakunapas kanchi. Hanaj pachamantam kristuja karja, hanaj kunapas kunapas kanchi. Imainam rikchakunchik, Alpamanta rurasqa chaynataqmi rikchakusun chakusun, pachapi kaqmanpas. Nikichikmi wauhipanikuna. Aichayoh yawarniyuq runaqa manam yaykunqachu Diospa pamunay Tukuruqlla mi manatagmi manchu manchu manchu Kahtaha. Kunanmi nikichik manarach pipapas yachasqanta. Manam liuchu wanyosunchik, ichaqa liumi, Huk qhimch'illatam tikrasqa kasunchik, qhipakaq kurnitillata tukaykuptin. Hinaptinmi wañuqkuna kawsarimunqa, manaña wañunankupaq. Ñuqanchikpas tikrasqam kasunchik. Kay tukuruqlla mi musuq pachawan pachakuchkaq hina, tikrakunqa mana tukuqman. Wañuqlla cuerpunchikñataqmi tikrakunqa wiñaypaq kaqman. Kay tukuruqlla mi mana tukuqmanña pachakunqa. Kay pacha cuerpunchik manaña wañuqman pachakuruptinñataqmi compliconqa Bibliapa biblia nisqan. Dios venceruptinmi wañuyqa millpusqaña korerunja Ya wañuy. ¿Imaynataq vencewaq? ¿Maytaq wañuchina pa Wañuypa puyanmi hucha. Huchanchik Dios pa leinen condenawanchik. Ichaja gracias kachun Diosman, Señor Jesucristoan manta. Chaynaqa kuyasqay panikuna, Qaqaina sayaspaya, aswan llamkaychik señorpa rurayninpi. Señorwan llamkasqaykichikqa manam yanqapaqchu